You guys know that this is our last Sunday here for a few months. Jūs ziniet, ka šī mūsu pēdējā svētdiena šeit uz kādu laiku tagad. And we're going to be visiting our family and friends in America. Un mēs apciemosim savu ģimeni un draugus Amerikā. And Emily's going to be looking for a college to attend after she finishes the 12th grade. Un Emīlija meklēs koledžu, kurā mācīties, kad būs beigusi 12. klasi. So we've talked about everything that needs to be done while we're gone. Mēs esam pārunājuši visu, kas ir jāizdara, kamēr mēs esam projām and you all have your place. Un jums katram ir sava vieta. And uh, we are excited about what God is going to do in the year ahead. Un mēs ļoti priecājamies par to, ko Dievs darīs šajā nākamajā gadā. As we all stay faithful in the place that God has put us. Un, ka paliksim katrs uzticams tajā vietā, kur Dievs mūs ir ielicis. And somebody said, "We promise we'll hang on while you're gone." Un kāds teica, mēs apsolam, ka mēs turēsimies, kamēr tu būsi prom. Vienkārši neturieties tā, nu tā ar. Go forward. Bet ejiet uz priekšu. There's too much work to do to Ir just hang on. pārāk daudz darba, ko darīt, lai vienkārši izturētu. And the church needs to be strong and to go forward. Un Draudzē ir jābūt stiprai un jādodas uz priekšu. And you are equipped. Un jums ir viss, kas ir And nepieciešams. we'll have faith and to see what God is going to do in this year Ticēsim, coming. jā, ko Dievs darīs tam nākamajā gadā. I'd like to uh, today to look in God's Word in many different passages. Šodien es vēlos Dievu vārdu apskatīt no daudzām raksturvietām. And we're going to see if our video man can keep up with me. Un redzēsim, kā video puisis varēs tikt mums līdzi. And he'll put the verses on the screen. Viņš liks uh, pants uz ekrāna. But if you have your Bibles, Bet ja jums ir Bībele, centieties sameklēt. Because we need to know, we need to learn how to use this book. Mums ir jāmāk izmantot šī grāmata. 1 Corinthians chapter 1. 1. korintiešiem 1. nodaļa. The new cross on the wall has inspired me today to talk about the cross and the message of the cross. Jaunais krustu sienas man šodien ir iedrošinājis runāt tieši par krustu un tā vēsti. So I want to read in 1 Corinthians chapter 1 verses 17 and 18. Tātad pirmā vēstule korintiešiem, pirmā nodaļa, 17. un 18. pants. Paul here is saying, For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. But the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us who are saved, it is the power of God. Un Pāvils šeit raksta, jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēlīju sludināt ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura, jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābt, tas ir Dieva spēks we need to be careful today that as we preach and as we teach in our church that that the, the cross of Jesus Christ is one of the central themes that we teach and preach. Mums ir jāuzmanās, lai kad mēs sludinām šodien Dievu vārdu, lai krusts vienmēr ir centrā visam, ko mēs sakam. We can't move away from the, the, the, old, the old message that salvation is through the blood of Jesus Christ. Un mēs nedrīkstam novirzīties no šīs senās vēsts, kad glābšana ir tikai caur Jēzu Kristu. Salvation doesn't come through social activism. Un glābšanu mēs neiegūstam tikai caur tādu sabiedrisku aktivitāti. Social, uh, salvation doesn't come by having a list of, of good works that we're involved in. Glābšanu mēs neiegūstam tikai tad, ja mums ir saraksts ar labiem darbiem, kuros esam iesaistīti. We have to be careful that our gospel isn't a message that is without the blood of Jesus Christ. Mums jāuzmanās, lai mūsu evaņģēlijs nekļūst vēsts bez Kristus asinīm. People need to hear the, the devastating news that they're sinners. Un cilvēkiem ir jādzird šī nozīmīgā vēsts, ka viņi ir grēcinieki. And they need to hear the wonderful news that Jesus Christ through his death on the cross brings us hope and salvation. Un viņiem ir arī jādzird tas, ka Kristus un viņa upuris pie uh, krusta sniedz viņiem, dāvā viņiem glābšanu. And that's life-changing news. Un šīs ziņas maina dzīvi. We can't just preach a message that says I'm okay and you're okay. Mēs nevaram tikai teikt man viss ir kārtībā un tev viss ir kārtībā. The apostle Paul here took a stand to preach about the cross of Jesus Christ. Un Pāvils šeit uh, runā un stāst par Kristus krustu. And he's saying here that this was the focus of his message in his ministry. Un viņš saka, ka šis ir viņa kalpošanas un viņas, viņa vēsts centrs. Today I'd like to restate that old, old message. Un šodien es vēlētos atkārtot šo seno vēsti. And I'd like to remind everyone in this building today what happened on that cross 2000 years ago. Un šodien es katram ikvienam šeit vēlos atgādināt, kas notika pie krusta toreiz 2000 gadu atpakaļ. Because it changes the future for everyone who places their faith in Jesus Christ, the one who died on that cross. Jo tas maina uh, katra cilvēka nākotni, tas, ko Kristus izdarīja pie krusta. The message of the cross. Tātad krusta vēsts. It's a very first I want to look at it, it's a very strange message. Uh, vispirms es vēlos runāt par to, ka tā ir ļoti īpatnēja savāda vēsts. It's a strange message that life would come out of death. Un tas ir tā savādi, kad no nāves varētu rasties dzīvība. See, the Jews, they were, they were looking for a Savior. They were looking for a Messiah. Un jūdi, viņi glābēju, viņi mesiju. At this time, they were underneath the oppression of the Roman Empire. Tajā brīdī viņi bija zem Romas impērijas tāda jūga. And they were hoping for a Savior that would come and, and free them from the power of Rome. Un viņi bija gatavi, ka nāks kāds glābējs un atbrīvos viņus no šīs Romas impērijas. But they totally missed the fact that their, that their prophets uh, and their preachers had before told them uh, and prophesied that their Messiah would first have to suffer. Bet viņi pilnībā palaid garām to, ko viņi pravieši bija teikuši un, un sludinājuši, kad vispirms šim glābējam būs jācieš. Hundreds of years before Jesus died on the cross, we see in the book of Isaiah. Un simts gadus pirms, simtiem gadu pirms tam, kad Jēzus cieta pie krusta, Iesaijas grāmatā mēs lasām. Isaiah chapter 53, 1 and 3. If you want to, you can read it off the screen if you want. Okay, you good? Isaiah 53, 1 to 3. It says, Who hath believed our report, and who and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him like a tender plant, and like a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of man, men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him, and he was despised, and we esteemed him not. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvasa un kā saknes atzarojums izkaltušās zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkam. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Viņi gaidīja visvarenu karali. But Isaiah had told him he would be a man of suffering. Bet Je Jesaja jau minēja, ka viņš būs ciešanu vīrs. It was a strange message to them. Tā viņiem bija tāda savāda vēsts. You could say to them it was foolish to their ears. Un varētu pat teikt, ka viņa ausīm tas šķita kā muļķības. In 1 Corinthians chapter uh, 1 and verse 21. 1. korintiešiem 1. vēstule 21. No, nu, yeah, 1 Corinthians 1, 21 to 24. Tātad 1. vēstule korintiešiem 1 no 21 līdz 24. the, the, the Jews and the, the, the Greeks of that day thought the message of the cross was foolishness. Un tā cilvēki domā, ka eh, viņus tā ir muļķības. Uh, that's a, the same word that we get our word for, for moron. Moron. Moron, a moron, moron foolishness, foolishness. Nu, tāds pats vārds, jā, nu muļķīgs. Look what they thought in verse 21. For after that, in the wisdom of God, the world, by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, unto the Jew a stumbling block, and unto the Gentiles foolishness. But unto them who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Jo, kad pasaule ar savu gudrību dievu viņu gudrībā neatzina, tad dievam patika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūda prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, dievu spēks un dievu gudrība. It was a strange message that Jesus would die on the cross. Tā bija savāda vēsts, ka Jēzus nomir, nomirs pie krusta. It was also a shocking message. Tā bija arī šokējoša vēsts. I remember when uh, David and I were loading the timbers into the van. Es atceros, ka mēs ar uh, Dāvidu likām koku, kokus um, busiņā. He said, "You think that's big enough to put somebody on there?" Un, un tad es Jūs he, he, he, ah, yeah. viņš, viņš jautāja, vai tiešām mēs viņu varēsim pielikt? Said, vai viņš ir pietiekuši liels? Said, oh, man, Un es teicu, ne, pat, pat nesaki tā, nedomā. <laughs> Tā ir drausmīga doma. Tā ir biedējoša doma. The, the, the, the cross is a, Jesus dying on the cross is a shocking message because it's such a brutal and an awful death. Un tas, ka Jēzus nomira pie krusta, tā ir šokējoša vēsts, jo šī nāve bija brutāla. When Jesus died on the cross, it was just absolute torture. Un tad, kad Jēzus nomira pie krusta, tās bija pilnīgas ciešanas, mocības. You and I can't even begin to imagine the pain that Jesus was forced to endure for our sakes. Un mēs pat nevaram iedomāties tās sāpes, kuras Jēzus pārcieta mūsu dēļ. Just refresh for your mind this morning the terrible price that Jesus paid for you as He suffered for sin that day. Un vienkārši atcerieties to cenu, ko Kristus ir samaksājis par jūsu grēkiem tajā dienā. Let's look at Matthew 27 verse 26. Un palas, paskatīsimies 27, pantu. Matthew 27, 26 says, Then he released Barabbas unto them, and he had, uh, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Jesus was was scourged for our sins, he was whipped. Um, tad viņš tiem atlaida barabu, bet Jēzu šauta un nodeva, lai viņu sistu krustā. Tad Kristus mira mūsu grēku dēļ. Viņš saņēma visu sitiens un ciešanas. Lūk, 22, 63 and 64. Lūkas 22, 30, uh, 60. 22, verse 63. 22. nodaļa no 63. līdz 64. pantam. The men that held Jesus mocked him. Un vīrieši, kas uh, bija sagūstījuši jēzu, viņu izsmēja. And smote him, and when they had blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee? Un tie aizklāja viņu seju un sita viņu vaigā, un viņam vaicāja sacīdam, pravieto, kas tevi sitis? In, in Matthew 27 verse 30, it says that they spit on Jesus. Un Mata evaņģēlīja 27. Eh, nodaļā, 30. pantā mēs lasām, ka viņi spļāva Jēzum virsū. In Isaiah chapter 50 and verse 6, it says that they pulled Jesus' beard out of his face. Un Jesaja grāmatā 50. nodaļā 6. Eh, pantā mēs lasām, ka viņi eh, rāva Jēzum bārdu ārā. Let's look in Matthew 27, 26. Again. Paskatīsimies atkal Matei 27, 26. then released Barabbas unto him, and, he, and they had scourged him, uh, scourged Jesus. He delivered him to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him, and the whole band of soldiers, and they stripped him and put him put on him a scarlet robe. Um, tad viņš tiem atlaida barabu, bet Jēzu šautu un nodeva, lai viņu sistu krustā. Tad zemes pārvaldnieka karavīri ņēma Jēzu, veda to pārvaldnieku pilī un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. And when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to viņam galvā un deva viņam niedri labajā rokā un locīja ceļus viņu priekšā, viņu apsmiedami un sacīja: Sveiks, jūdu ķēniņ! In verse 35 it says that they crucified him and parted his garments. Un 35. pantā ir teikts, un tie sita viņu krustā un izdalīja viņa drēbes savā starpā ar mesliem. Un viņi viņu izģērba. They, they nailed him to a cross. Un viņi viņu pie, pielika pie krusta. Matthew 27:38 it says, "Then there were two thieves crucified him, crucified with him, one on the right hand and another on the left." Matei 27:38 mēs lasām, tad divi slepkavas tika kopā ar viņu krustā sisti, viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Crucifixion was a very cruel death. Mm, nāve pie krusta bija ļoti nežēlīga nāve. The Assyrians before the Romans would would crucify people with just a single stake and they would They would push that stake up through them and lift them up and leave them there to die, and sometimes it would take days. Really? Assyrians? Uh, tātad asīrieši pirms tam viņiem bija savādāks veids, kā viņi um, nogalināja pie krusta vienkārši uz vienu koka uzdūra, ja, virsū cilvēku un atstāja tur uz dienām, lai viņš nomirst. And the Romans perfected a little bit better and they, they nailed people on those trees. Un romieši izdarīja nelielas korekcijas un piekala cilvēks vienkārši pie šiem kokiem pie krusta. Sometimes it took days for people to hang there and die. Un dažreiz bija vajadzīgs dienas, lai cilvēks pie šī krusta nomirtu. It makes you wonder what is this strange decoration that we would put on our wall. Un varbūt liekas, kādēļ mēs tik jocīgu dekorāciju liekam pie sienas. It's a reminder of the sufferings that our Savior went through for us. Un tas ir atgādinājums par tām ciešanām, ko pestītājs izcieta mūsu dēļ. And when we see the cross, it should remind us of what Jesus Christ has done for us. Un, kad mēs redzam krustu, tam vajadzētu mums atgādināt to, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļ. These truths that we read, they don't even scratch the surface of the suffering that Jesus went through. Un šīs patiesības, par kurām mēs lasām, tās ar grūtībām vispār izpauž tās ciešanas, kurām Jēzus gāja cauri. It was a bitter cup that he had to drink. Tas bija ļoti kas viņam bija jāizdzer. Remember Luke chapter 22 and verse 41. Atcerieties Lūkas 22. nodaļu 41. pantu. Jesus in the garden he says and when he was withdrawn from them about it the stones cast and kneeled down and prayed saying Father if thou be willing remove this cup from me nevertheless not my will but thine be done. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena attālumā un ceļos nometies lūdzu Dievu un sacīja: Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. It's, when we hear the details of Christ's cross and his crucifixion, it can be disturbing to hear. Un, kad mēs dzirdam šīs detaļas par Kristus nāvi un par krustu, to varbūt pat ir tā nepatīkam dzirdēt. But it's a necessary truth that must be proclaimed. Bet tā ir nepieciešama obligāta patiesība, kas ir jāpasludina. It must be heard before people can believe in what Jesus Christ did and who he is. Un tā ir jādzird pirms cilvēks var noticēt uh, tam, kas ir Kristus un ko viņš ir izdarījis. There's only one way that people can get to heaven. Un ir tikai viens veids, kā cilvēki var nokļūt debesīs. And it's through the cross of Jesus Christ. It's for G it's through Jesus Christ atoning death. Un tas ir tikai caur Kristu un viņa krustu un to, ko viņš ir paveicis, viņa nāvi. It's a shocking message. Tā ir šokējoša vēsts. But it's also a simple message. Bet tā ir arī vienkārša vēsts. Today we're going to have a baptism as well. Šodien mums arī būs kristības. And the young man is nine. Un jaunajam yeah. puisim ir deviņi. No? Ne? Huh? Astoņi. Astoņi. He's going to be nine. Viņam būs deviņi. <laughs> He's a young man. Viņš ir jauns puisis. But it's a simple message. Un tā ir vienkārša vēsts. It's a message that a child can understand. Tā ir vēsts, kuru pat bērns var saprast. That he's a sinner. Ka viņš ir grēcinieks. I'm a sinner. Es esmu grēcinieks. I'm older than he is and I have to admit that I'm a sinner. Es esmu vecāks nekā viņš, bet man ir jāatzīst, ka es esmu grēcinieks. Bigger sinner than Marx is. Lielāks un grēcinieks nekā Marks. I've lived longer. Es esmu dzīvojis ilgāk. He admits it. Viņš to atzīst. I admit it. Es to atzīstu. Do you admit you're a sinner? Vai tu atzīsti, ka tu esi grēcinieks? Only God is holy. Tikai Dievs ir svēts. That young boy, he understands that. He also understands that Jesus Christ suffered and died on the cross to pay for his sin. Un šis jaunais zēns, viņš to saprot, un viņš saprot, ka Kristus cieta un nomira par viņa grēkiem pie krusta. He believes that Jesus Christ rose from the dead. Un viņš tic tam, ka Kristus uzmodās, cēlās augšām no nāves. Listen, it's a simple message. Klausieties, tā ir vienkārši vēsts. Way too often adults cloud the message. Pārāk bieži pieaugušie sarežģīja šo vēsti. Sometimes churches cloud the message with with with too much ritual. Ļoti bieži draudzes sarežģīja šo vēsti ar pārāk daudz rituāliem. But the message of Jesus Christ and his cross is a simple message. Bet vēsts par Jēzu Kristu un krustu ir vienkārša vēsts. In this passage of scripture that we read in Corinthians, Paul, he doesn't want to preach in, in these big flowery words. Un šajā vēstulē korintiešiem, ko mēs lasījām Pāvils, viņš nevēlas sludināt ar tādiem izpušķotiem vārdiem. He doesn't want to mix the philosophy of the Greeks together with the cross. Un viņš nevēlas salikt kopā grie, grieķu filozofiju ar krustu. He doesn't want to mix together the pride of, of Jewish nationality together with the cross. Un arī nevēlas likt kopā eh, jūdu nacionālo lepnumu ar krustu. It's his goal to preach the message of the cross clear and simple. Viņa mērķis ir sludināt eh, krusta vēsti skaidri un vienkārši. So that sinners can hear that Jesus Christ died on the cross to pay the penalty for their sins. Lai grēcinieki var dzirdēt, ka Kristus nomira pie krusta, lai samaksātu par viņu grēkiem. Let's look at Romans 10, 9 and 10. Apskatīsim romiešiem 10, 9 līdz 10. When we hear the message of the cross, God's Holy Spirit speaks to our heart and confirms it to us that this, is, this message is true. Un, kad mēs dzirdam šo vēstu par krustu, tad svētais gars apliecina mūsu garam, ka šī vēsts ir patiesa. And he opens our spiritual eyes and he gives us faith. Un viņš atver mūsu garīgās acis un dod mums ticību. This passage of Scripture says that if thou wilt confess with thy mouth the Lord Jesus that, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts, jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. This is what the preaching about the cross is all about. Šī ir vēsts par krustu. It's about placing your faith in what Jesus Christ did for salvation. Tas ir par ticības balstīšanu krustā un ko Jēzus ir paveicis mūsu dēļ. I want to look for a moment about the purpose of the cross. Vēlos nedaudz uh, ar jums domāt par, Kristus, uh, par krusta jēgu nozīmi. The cross, God gave, uh, gave us the cross. Jesus died on the cross and he, he did it to make a statement. Un Kristus nomira pie krusta, lai mums kaut ko pavēstītu. You know, all through the Old Testament, it's talking that God loved the Israelites. Un vecajā derībā mēs lasām, ka Dievs mīlēja Izraelu. God said, I love you, I love you, I love you. Dievs teica, es tevi mīlu, es tevi mīlu, es tevi mīlu. I'm special, you're special to me. Tu man esi īpašs. And in the, in the New Testament, God said it one more time with the cross. Un jaunajā derībā viņš to vēlreiz apliecina ar krustu. God said, I love you this much. Un Dievs saka, es tevi mīlu tik daudz. It's no longer just words. Tie vairāk nav tikai vārdi. The verse that we had out on our signs before this one, it says that it said that while we were yet sinners, God proved his love to us and that while we're yet sinners, Christ died for us. Un šis pants, kas mums ir ārā, ko mēs varam lasīt, tas mums apliecina to, ka kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus mira par mums. So the cross is a statement of how much God loves you. Un krusts ir apliecinājums tam, cik ļoti Dievs mūs mīl. In, in John chapter 15, 13, we see it again. Un Jāņa 15. nodaļā, 13. pantā mēs lasam atkal. It says, Greater love hath no man than this, than to lay down his life for his friends. Mm. Okay, just translate. Ka nav lielākas, nav lielākas mīlestības, kā ja kāds atdod savu dzīvi par saviem draugiem. Perfect. Mm. <laughs> Listen, the, the cross was God's statement of love for you. Un atceries, ka krusts bija Dieva apliecinājums, tas, ka viņš tev pauž savu mīlestību. The cross was about providing salvation. Krusts mums nodrošina glābšanu. The Bible tells us that there's no way to cleanse sin but through the sacrifice of an innocent one that's going to die for a guilty one. Un Bībele mums saka, ka nav cita veida, kā tikai kā nevainīgam jāmirst par vainīgo, lai tiktu glābts. The sin that you do is like a stain on your soul. Un tas grēks, ko tu dari, tā ir kā rūsa uz tavas dvēseles. It makes you unfit for heaven. Tas tev dara nederīgu debesīm. We've sung a song this morning about God being the holy, holy, holy one. Mēs šodien dziedājām, ka Dievs ir svētais, svētais, svētais. We can't come before God if we're sinners. Un mēs nevaram nākt Dievu priekšā, ja esam grēcīgi. To be holy means to be pure. Un nu, būt svētam nozīmē būt šķīstam. And because of our sins, we're polluted. Un mūsu grēku dēļ mēs esam piemēsloti. In the Old Testament, God would have the Israelites come to the temple with a sacrifice. Un da, vecajā derībā Izraels nāca uz templi ar upuri, ar ziedojumu. And that sacrifice was an animal. Un tas parasti bija dzīvnieks. And they would sacrifice the life of that animal. Un viņi ziedoja, upurēja šī dzīvnieka dzīvību. It was a picture of the innocent dying for the guilty. Un tas bija kā, kā apliecinājums tam, kā šis nevainīgais mirst par vainīgo. And that was to be a picture of the Lamb of God, of Jesus Christ, who is going to come and be the sacrifice once and for all for our sins. Un tā bija kā tāda bilde par šo Dievu jēru, kas nāks un reiz mirs par visiem mūsu grēkiem. So when Jesus Christ suffered and died on the cross, that's what was happening. Un kad Jēzus Kristus cieta un mira pie krusta, tas arī notika. The innocent was dying for the guilty. Nevainīgais mira uh, vainīgā dēļ. Jesus, the Son of God, Jēzus Dieva dēls, who has never sinned, kurš nekad nav grēkojis, who was pure, kurš ir šķīsts, was the one that could was the only one that could go to the cross and pay for our sins. Kurš bija vienīgais, kas varēja doties šajā krusta nāvē un samaksāt par mūsu grēkiem? Hebrews 9:22 spells this out. Ebreja 9:22 mums izskaidro šo patiesību. Hebrews 9:22 says. Un tur ir rakstīts. And almost all things are uh, are by the law purged with blood, and without the shedding of blood is no remission un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. This fact goes all the way back to the very first book of the Bible in the Garden of Eden. Un tas bija arī patiesība pašā pirmajā Bībeles grāmatā, vecajā derībā, Ēdens dārzā. Well, just outside the Garden of Eden. Ārpus dā, dārza. When Adam and Eve had sinned, they sowed leaves together, remember? Kad Ādams un Ieva grēkoja, atcerieties, viņi no lapām sev veidoja tārpus. They did that to cover their shame. Viņi to darīja, lai apklātu savu kaunu. God didn't accept that. Un Dievs to nepieņēma. The Bible says God took the skins of animals to cover them. Un Bībelē rakstīts, ka Dievs ņēma dzīvnieku ādu, lai viņus apklātu. The innocent dying for the guilty. Un atkal nevainīgais mirst vainīgā dēļ. This picture goes all the way through to the cross of Jesus Christ. Un šī bilde iet cauri visai Bībelē līdz pat kru, uh, Kristus krustam. The cross is all about making a statement about providing salvation. It's also about defeating Satan. Tātad uh, Kristus krusts, tas ir mums vēstījums, uh, un tas ir arī um, apliecinājums tam, ka Sātans ir sakauts. Ever since Lucifer sinned and became the devil, he's been in the business of trying to hinder the work of God. Un kopš uh, Lucifers uh, kļuva yeah. Um, kopš Lucifers kļuva par vēlnu, uh, viņa uzdevums ir bijis to, to stop the work of God. apturēt Dieva darbu. He loves to keep souls in bondage and, Viņ, to, mm -hmm. and to see them condemned to hell. Viņam patīk sasaistīt dvēseles un redzēt, kā viņas tiek nolemtas ellē. Let's look at Ephesians chapter 2, 1 and 3. Paskatīsimies Efeziešiem nodaļa. Ephesians 2, otrā nodaļa, verses 1 and 3. Pirmais līdz trešais pants. It says there, And you hath he made alive who were dead in trespasses and sin, in times in which in times past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air the spirit that now worketh in the sons of disobedience, among whom also we all had our manner of life in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļaut šīs pasaules varas nesējiem, gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami, dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Listen, without Jesus Christ and his cross, we would continue to be the children of Satan. We would continue to mhm. be children of wrath. Tātad bez Jēzus Kristus un viņa krusta mēs vēl joprojām būtu vēlna bērni. You know what that means? Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? That means that one day when we die, we're going to have to pay the, our own penalty for our sins. Tas nozīmē, ka tajā dienā, kad mēs nomirtu, mums būtu pašiem jāmaksā par saviem grēkiem. And the penalty for our sins is separation from God forever. Un šis sots par mūsu grēkiem būtu mūžīga atšķirtība no Dieva. Vietā, kuru sauc par elli. Tā ir mūžīgo ciešanu vieta. Devil, tā, tā tika sagatavota Sātanam un viņa dēmoniem. But if we don't rely on Jesus Christ and his cross, Bet ja mēs nepaļaujamies uz Jēzu Kristu un uz viņa krustu, so un ja mēs nesaprotam, ka viņš cieta, lai mēs būtu brīvi, tad pienāks diena, kad mēs paši maksāsim par saviem grēkiem. But with the cross we see that the power of Satan is defeated. Bet krustā mēs redzam, ka Sātana spēks ir iznīcināts. Jēzus pats uzņemās šo sodu. Un mēs varam būt brīvi. That's the power of the cross. Tas ir šis krusta spēks. The power of the cross means that as sinners now we can come before a holy God. Un tas nozīmē, ka mēs tagad kā grēcinieki varam nākt svētā Dieva priekšā having our sins cleansed by the blood of Jesus Christ. Un Jēzus Kristus asins mazgā mūsu grēkus. Now we can come before a holy God. Un tagad mēs varam nākt uh, svētā Dieva priekšā. That's the power of Jesus Christ and his cross. Tas ir Jēzus Kristus un viņa krusta spēks. Have you trusted Jesus Christ before? Vai tu esi uzticējies Jēzum Kristum? Has there been a time in your life that you've heard this news? Vai ir bijis tavā dzīvē brīdis, kad tu dzirdēji šo vēsti? Has there been a time in your life that you've confessed before God that you are a sinner? Vai ir bijis brīdis tavā dzīvē, kad tu Dievu priekšā atzīsti, ka tu esi grēcinieks? And have you come to the point where you relied on what Jesus Christ did for you? Vai bija tāds brīdis, kad tu paļāvies uz to, ko Kristus ir izdarījis tevs dēļ? There's a point in our life where we need to not only know about Jesus Christ, in his suffering, but there needs to be a point where we believe that he did that for us. Un pienāk brīdis mūsu dzīvē, ka mums ne tikai ir jā rely first. There needs to be a point where we realize that Jesus died for our sins personally. Jā, mums jāno, jāpienāk brīdim tādā mūsu dzīvē, ka mēs nocam, ka viņš ir miris tieši mūsu, manis personīgi dēļ. It's not enough to know the history about what happened on the cross. Nepietiek tikai zināt vēsturi, faktus, kas notika pie krusta. But there needs to be a time in our, in our hearts where we personally kneel before God and say, God, thank you that Jesus died for my sins. Bet jāpienāk tādam brīdim, kad mēs paši katrs nokrītam uz ceļiem Dieva priekšā un sakam, Dievs, paldies, ka Jēzus nomir par maniem grēkiem. And through faith I take him as my savior. Un ticībā es viņu pieņemu kā savu glābēju. And I, I, I, I believe that through Jesus Christ My sins are forgiven and I'm washed clean. Un ka es ticu, ka caur Jēzu Kristu mani grēki ir mazgāti un es esmu tīrs. If you've never done that, I want to invite you to do that today. Un ja tu to neesi nekad darījis, es vēlos aicināt tev to darīt šodien. It's something that happens in your heart. Tas notiek tavā sirdī. It's something that happens when God through his spirit knocks on your heart's door. Un tad Dievs ar savu svēto garu klauvē pie tavām sirds durvīm. And he convinces you that what I've told you from God's words today is true. Un viņš pārliecina tevi par to, ka tas, ko es šodien stāstīju no Dieva vārda, ka tā ir patiesība. God's spirit will convince you that what God has written in his book about Jesus Christ and his suffering is true. Un Dieva gars pārliecinās tevi, ka tas, kas ir rakstīts Dieva vārdā par Kristu un par viņa ciešanām, ka tā ir patiesība. Your part is just to give in to God. Tev ir tikai jāļaujās Dievam. Just, just open your heart to God. Atver savu sirdi Dievam. And just receive in faith what He's done for you. Un ticībā pieņem to, ko Viņš ir darījis tevis dēļ. There's no amount of good work that you can do to earn yourself into heaven. Nav tāda labo darbu apmēra, ko tev būtu jāizdara, lai tu nonāktu debesīs. It's just giving in to God. Tas vienkārši ir ļaušanās Dievam and believe what Jesus Christ has done on the cross. Un tici, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta. That he died for your sins. Ka viņš nomira par taviem grēkiem. And that he rose again. Un augšām cēlās. And you will be saved. Un tu būsi glābts. Your sins will be erased. Un tavi grēki būs dzēsti. And you'll have a place in heaven. Un tev būs vieta debesīs. You say, Pastor, that's simple. Un tu vari teikt, mācītāji, tas ir vienkārši. It is simple. Tas ir vienkārši. It was hard for him. Viņam bija grūti. For us, it's just a matter of giving in and believing. Mums ir tikai jānotic. I invite you to do that Un today. es tevi aicinu darīt to šodien. Let's stand and pray together. Piecelsimies un lūgsim. Heavenly Father, we thank you that you love us. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies,